neki dan čitam i nalazim na jedan hadis. Znači hadis baš ovo o čemu govorim. Subhanallah, hadis je za razmišljanje. Znači, se ovoga o čemu sada govorim. Hadis za bilježi imam Bukhari u svom sahihu. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Pogledajte koji je bio Ebu Hureyre. Skoro nema dersa, nema predavanja, da ne kažemo možda najmanje nekoga puta. Tri, četiri puta za bilježi imam Bukhari ili muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Znači, ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je najviše prenio hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zamislite te odlike koje Allah Đalašanu dao tom ashabu, Ebu Horeiru. Bilo je, znamo koliko ashaba, međutim, nije bilo toliko koji su prenijeli, koji su bili sebe, uzrok, da i drugi ljudi čuju od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koliko je bio sebe, Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu. Znači, odliku kojom je Allah Đelešanu dao na dunjaluku, pa toliko hadisa je preneseno da Ebu Hurire radi Allah ta'ala. U hadisu ima Buhari je zabilježi od Ebu Hurire. U hadisu govori Ebu Hurire. Kaže Ebu Hurire, govori o sebi. Kaže, jednog dana me kaže, zadesila tolika glad. Džuhd vol džuh. Tolika teškoća, tolika, tolika tegoba i tolika glad, kaže da sam izašao na ulicu. da se izašao na ulicu. I kaže, sreo sam Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala an. Sreo sam Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala an. Kaže, vastakratuhu آيَةً min كِتَابِ اللَّهِ I rekao je sam kako ono bio onaj ajet u Kur'anu? Kaže, kaže, da me podsjeti na ajet, ono ko znao je jedan dio, međutim, ko drugi, kako ono ide? Ja mu rekao, ne znam, ne zaboravim. Nego ono u smislu, kako ono ide dalje? Omer radijallahu ta'ala anhu također nije znao ga na pamet. Pa ušao u kuću, vidio kako je i vratio se i rekao. Ebu Hureyre rekao dobro. I kaže, nastavio sam dalje da idem. Kaže, pa sam pao na svoje lice od gladi. Znači, toliko sam bio gladan. Došla mi je muka, kaže, pa sam pao ala ođhi. Min al džuhdi wal džuh. Kaže, pao sam na svoje lice od gladi i od te Pa se kaže došao o sebi, a iznad mene je stajio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kad je došao sam, a iznad mene je stajio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa me je uveo u svoju kuću. Pa je rekao da mi se donese posuda sa mlijekom. Pa sam kaže popio. Pa me rekao pio pet, pa kaže sam popio. Pa me rekao pio pet, pa kaže, pa sam popio, kaže sve dok nisam došao sebi. Kaže sve dok nisam ispravio svoj želudac. Pa sam kaže izašao odatle I kaže, ponovo sam sreo Omera, radi Allah ta'ala, ponovo sam sreo Omera, al-Khattab. Kaže Omer, kaže, pito sam te onaj ajet, pitao sam te onaj ajet, wala ana aqra'u laha minka. A kaže, Allah mi znao sam ga bolje nego ti. Pito sam, ga, pito sam te za onaj ajet, kako ide ono dalje. Pito ga kako ide ono dalje, da bi ga ovaj, ne bi ga ovaj uveo u svoju kuću. Da mu kaže, hajde bojno muđi, pa ne bi mu rekao, uzmi malo nešto da jedeš. Međutim, Omeru radijallahu ta'ala anhu nije palo to na pamet, nego je samo izašao i ono po vanštini rekao mi kako ide ajde. Kaže, pitao sam te, wala ana akrav laha minke, a ja sam ga, kaže, Allah mi bolje znao, bolje znao nego Pa kaže Omer, ali kaže, neko je drugi bio preći od tebe. Allah Đelšanu nekom je dao, znači počastio nekoga da nahrani siromaha. Znači, i sad to, draga braću, ako te Allah Đelšanu počasti nekada, da nekom siromahu dadneš, Allah Đelešanu je tebe počastio. Znači, nemoj da gledaš sebe, dao sam. Nego ti si tu počašćen da uradiš neko dobro djelo. A onaj kom je daješ, njega treba da gledaš na posebnoj dređi. Jer Allah Đelešanu preko njega tebe počastio. Allah Đelešanu je preko onog siromaha tebe počastio da uradiš neko dobro djelo. Jer da nije tog siromaha, ti ne bi mogo da uradiš to dobro djelo. I zato sa posebnim ihtiramom i posebnim poštivanjem treba da, da gledaš onoga siromaha, onoga fukaru kome je daješ. Jer te Allah Đelšanu počestio preko njega. I da kaže Omer radi radijallahu ta'ala anhu, kaže, tako mi Allaha, tako mi Allaha, kaže Omer, kaže da sam te uveo u kuću. Kaže da sam to učinio, draže mi je nego da sada, kaže, imam stado crvenih deva. Nego da sada imam stado crvenih deva. A znamo, govorili smo da crvene deve, znači da je to bila vrsta deva i to sad nešto najvrednije kod Arapa. Arapi kad bi nešto ono naj, naj, rekli bi stado crvenih deva. Kaže, draže mi nego da imam stado crve. To jeste da sam imao priliku da uradim to dobro djelo, bolje mi nego, nego, nego, ne, znam šta. Adhal islamu lana يقينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى الأهل صحائف سوددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام